wonten apa Den? Anak-anakmu didhawuhi supaya sirep sakwentara aku tak gunem raras gandarasa. Wawancara marang adikku Wibisana. Eh nggih, nola gareng apa pak Petro, apa, Pak? Bagong, apa, Mar? Do menengo, ora kena padha guleman, ora kena padha ndememeng. Ayo midhangetake bendaramu Wibisana rawuh ana apa? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Mar. Mar. Eh, marmer marmer. Sawise prayoga lenggamu padha pasuki, Yayi. Wih, nampi pun Kang Mas. Winantu ing Karaharjan nirsambi kala. Iya, syukur bejo sewu. Eh, kula nderek ngaturaken perbagi panakrama, Den. kaki semar tak tompo kanggo jejimat ngendi kamu kaki eh iki kula ngaturaken pangabekti den iya nolo garing tak trimo pangestuku tampan ana kula nggih jimat iya kula ngaturaken pangabekti den iya petruk tak trimo pangestuku tampan ana ih kula pundi dadosna jejimat iya Aturi sugeng den iya slamet bagong ora siji apa nang iki dadosna jimat <laughs> ora eneng apa-apa kok dadosna jimat. Kejaba sangka iku sawise prayoga kang dadi lenggamu ana ngarepanipun Kakang parang kang dadi darunaning pamikir yantri. Sowan kula nampi dawuh saking pepunden kula Koko Prabu Pancawati Propo Prabu eh, Bathara Rama ing wedal sak mangki. Panjenenganipun kang mas dipun timbali sowan wonten setinggil Binaturata. mboten saking kadaya anengipun koko Prabu nanging jagi dalaran wedal sak mangke negari Pancawati badhe wonten Durjana. Ingkang mongko Durjana ingkang semedya manjing wonten ing Pancawati menika ingkang dipun ansam mboten wonten malih kejawi namung Kang Mas Lesmana tuwin koko Prabu Bathara Rama. Mila saking menika atur perwukuring ing rayi Kang Mas supados enggal nyandhi. Monggo sarang-sarang kalian kula sowan wontering kraton Pontomati. Miturut sangka wawasane Dimas Durjana ingkang bakal nekani iku sangka ngendi? Mboten wonten malih kejawi namung saking negari Ngalengka Durjo. Mulat wijiling sasangka Sangking arep wonten apa Den Dimas Wibisana sakwise suka uninga ana ngarepanku bab Durjana kang manjing praja Pancawati rasaning pamikirku kaya kumelap kacundra ninggal bocah ana pinggir jurang melang-melang apa sekirane negoro Ngamarta bak apa negara Pancawati bakal dadi alas apa dadi segara geni apa bakal dadi Samudralaya merga saka katiyasane wong Alengkon Dirojo ingkang dipercaya nempuh peperangan ana negara Pancawati Semar. Semar koden Prayitno Semuri reko balik eko balik Titiyoni kondoyon Sampun ngantos penggali tipis dadi lautan menika mangke kantun bejani pun dadi segoro geni mengkarek bejani opo meneh nganti dadi alas genggeng gung liwang liwung kulo kinten kok tangeh lamun yen pancen penjahe pun nampi kabejan dom ciloko awak kula niku agek apa ya dadi segoro apa ya dadi alas apa karang abang niki yen mboten wonten kaiping dewa sing tumanduk teng jagat kula ampun ngantos benyan kuas padha waton semarijih, mangke kula saged ngentasi lakuning durjana sing lembut agalipun kula pasrahaken panjenengan sak kadang pontowati mang percaya kalih Semar Den. Iya bagus. Semar nika ambakno rembes beleng nika. Kadile omong kepiye. Dimas kulun-kulun wonten paring dawuh. Yen pancen mengkono aja nganti dadi pengarep Koko Prabu. Malah ayo enggal padha budal dina iku. sowan marang Praja Ngalengka apa Praja Pancawati nempuh bebaya sangka negara ngalengko diraja sampun ngantos kadaluwarsa Sematur mangsa budha laku ning Durjana sangka ngalengko mbok menawa ana laku kang lembut mangke kula sing ajeng budidaya kang mungkin ngakoso Kang Mas Lesemono Apa MAS Sak sampunipun dumugi wonten wana Upami kula nderaken Kang Mas menika mangke tindak kirang prayogi. Kang Mas kula tindak supados pun derekaken para ponokawan kula badhe njampangi saking Jimantara. Koyen mengkono mangsa budhu jalaran Dimas bakal ngawat-awati sangka ing ngakoso namung sing prayitna ngati-ati aja nganti kurang kawastitan. Mboten sareng mawon apa Den, ora ana garing, aku ora pati kuat mlaku. Garang kulinane mabur kok ya kowe iki. Oh iya. kulina mabur iki ya kudu mabur nek kulina mlaku ka awake dhewe nek ora mlaku malah sikile keju ning gumunku sing dine kepintaran kok ya wong sing nganu ya wong sing jujur-jujur ha iya to coba to upama aku sing diparingi kanugrahan iso mabur ngono iso uga akeh kambil ilang ngene iki wong blere ra jamak nyuwun pamit Kang Mas sing ati-ati. Mongso bodho apa ana kawan kan Mas derekno. Nggih, Ndara. Nggih, Ndara. Nggih, Den. Kali beling apa? Mangke nek wonten degan. Wuh. Iki ora urus. Ana piyaye peseni degan. Kinari toko capora dene semono sawunya manjing wono kadiraken sedaya para perpat para kawan. nampa cobaning dawuh to datan kanyono-nyono keperanggul wadya bola putus sing kono paring koteng kang siung nyoma winges winges ah. manebak manot kadi sing kang manap lawan getruk getruk bawat nyokang ngebentar selo selo kaplosan ngendi mamu sapa jenenge mamu sapa jenenge mamu takon takon takon takon takon takon takon Mboten sah takoni mangke kula pangane. Aja guru tok pangan iki. Senajan tok pangane dhewe sing ngaku dadi mati, tegese ana arane. Yen urung nganti tak takoni ngaku tok pangan ra urung iki mengko kudu diarani mati tanpa aran. Silak kemeter rae rimah-rimah halunge tak sesep-sesep getiye. Enggak, ngaku ngendi mau sapa jeneng sapa jeneng ngendi mau takon takon takon takon takon takon. Apa kuwi ndelok bisa apa kuwi ndelok budek iman-iman bagusmu? Mboten sah takoni mun kula pangane. Aja di aja. Breng, apa buta kok yo ngerti aturan. Kula pangane nggih. Aja aja. Yo ora sida mangan tenan. Jenenge buta aturan. Ora kaya bakong karo metu terus eh gebreki gebreki. Oh. Paling ora ngetas. <laughs> Banjur kek Sogo awor blangkon banget. Nolo garing. Kula ndara. Sing ati-ati ana gandarwo. Sampun ngantos kedangon lajeng lakuwi ngendikan. Mengkoto buta kowe takon ngampiak wong jolong getak kaya manuk. iya aku takon kowe buta ngendi kang kamu sapa kamu njunjung dangka njunjung buta njunjung tenggok tenyela-nyela ame mung njunjung dangka kali kali gali urang pangertimu iki buta sangka ni karo ngaran kandiraja aku tek tiyo karo kumrice sing ana mburi sapa Ah, aku tekyo rakal boyo. Dre. Hmm. Sing mburi lara boyok. Mesti kae mesti kerep nganu kae gender. Tegese iki lho kerep padu. Apa dimeh lara boyok kok kae iki ora kok lara boyok ya pragal boyok. Kowe ngaku jeneng sapa? satriya ngirito bakula semono ya sumitratmaja ya kumurdaka wah satriyane alus jenenge apik iki sing jenenge swara alus ngono kae iki di bareng gelem ngendika kula rasak-rasake kok gurih suarane iya krungu suaraku cenil-cenil ra umum kok. sing wis apa nala kareng nala kareng nokulareng nokulareng reng nalaga oh. jeneng siji diwurak walik. lak sing kae iki petruk kantung bolong dublo jaya pentung pinanggul sing mburi dhewe geger <laughs> sing takoni kowe kok ya kowe kuwi oh ya. tak dono jenengmu sapa kelompok persagi men saananan aku kowe sapa to kalau ku, aku tekyo kalau ku mericek waduh sing mburi kae beragal boyo kowe ampuh jenengmu sapa mas dagom mas dagom mas cemenong mas cemenong mas edi Nanggu Edi bar. Mas Edi, Mas mburiku kamplengan Mas mburiku kamplengen. Ya. nganti mumet sirahku aduh. Wong edan ora waras, kaya ditawak-tawakke. Tak kira ki nek jenengane kok kapake gong blegi watu jeneh sirai kok krembut krembut kang buta kok ya kowe iki ora abi siramu ya iki nek dicopot buta ora mayar nek ora kelakon kowe nyokot kayu kena rambuté pirang-pirang kaya jenenge buta gondrong Wes semono ana iman bali coba bacut. kena ya mbadut ora kena ya mbadut pancen aku bakal sowan marang Praja Pancawati. Wani kala sing tak wedeni apamu saut tadah romongso dibantangan rampung nyawamu. sing dinceng guluku aku tak cekel-cek lu tak ngonok-ngonoke rak dhewe wedi. Penyanane kono wong kok kaya dakutan ngono ae. Iya, ya apa lek bar males mirang rupane. Ya males. Jogong. Heeh. Aja melu-melu nek panten butane oke tak tandangane. Waduh. wedi ana wong kok kasiwur. Coy kula kira kok kancane dadi kandhani. Tata-tata sikep kanane buta semut kandhak. Akas robo-robo. ini bangkret kurang becus robol dari nyamuk. godhong lumbu godhong lumbu petro nun utane guwangen kowe lha melu perang nyandang mati iya tempundi bangkene bakae apa tak remuke dhisik sirahe men lega ati kula ajeng kula antemi e. remuke tak lendut lepo sing kandel kae tak wuru-wuri wedi men aja ketok nek iki Petruk anggar ngantem sirah buta tangane keplet nyok lho tak kapok ora hadine kok wong tuwa kok gue memedi teng pundi den oh, genah kayo Paikane garing wendut semene diteprokke kuwi iki karepe rak nek plek ngono rak yo aku kuwirangan ngono eh sapa gawe nganggo jogang kene iki kirane jeru ulu dilendut dhuwur wedi engko nek gareng liwat kene men kebablek wah aku iki utek wae kok sing mlebas kuwi apa gawe wirang petuk kaya kapok ora kuwi wong nek tok gawe gawe lendut oleh lendut kok ngono kuwi ayo sing ngakon neprok kae sapa jeneng kepalu naku isin ora isin tata kawono kalaya takut maring aku temuk ing pati aku elakno mrene yo ah kegulung tuh -tuh ora kuat. Apa ditindih buta semono kuat kok. timbang aku. iki karepe wong buta urip kok nggo medeni nalar iki kepiye mongko gek buta wedok bagus. Ayo mlayu wong buta urip kok, Bu. Bagus. Diatur, nanggungnya.